Jag fick en svår en kärlek till Britt vid Munkfors bruk Först blev jag skrän och blek och sen så blev jag sjuk Jag fick en utekvärk i hjärtat natt och dag Det var precis som om en mask skulle ligga i bröst och gnag Jag gick till Britt och fråga om hjälp jag där kunde få Nej, sa hon, docka plåga förstår jag mig in på. Då gick jag in till Filpestad på apotek och fråga vad medicamentet var till få för docka plåga. Och de gav mig en kopp med olje så sur och så besk. Då fick jag kasta upp och sen så blev jag frisk.